četvrtkom. Eu fameito pasa i cer, que cai pontos cai pnoiai, ure a tempe a sigato, ejo i zongo i tornizon, mele garpros gemas baile, U petom stoljeću prije Krista Herodot, Grk rođen u maloazijskom gradu Halikarnasu, odlučio je napisati povijest rata između Grka i Perzijanaca. Herodot nije samo htio opisati događaje u tom ratu, već je htio doći do uzroka rata između Grka i Perzijanaca. I tako je nastala čuvena historija. Herodot je dobio titulu oca povijesti. Ali on je još po nečemu bio kod Grka poseban. Za razliku od većine svojih sunarodnjaka, volio je putovati. Bio je u Egiptu, došao je do Elefantine ili Asuana. Posjetio je Libiju, Siriju, Lidiju, Frigiju. Putovao je do Helesponta i grada Bizanta, do Trakije i Makedonije. Prešao je rijeku Dunav, ušao je u tajnovitu Skitiju, došao je do sjevernih obala Crnog mora i do rijeke Don. Herodot je još posjetio i Mezopotamiju i čuveni grad Babilon. U Asiriji ima mnogo velikih gradova, ali je među njima bio najsjajniji i najjači grad Babilon. On je, koliko mi je poznato, jedan od najljepših gradova na svijetu. Postoje dva dijela grada. Dijeli ga naime po sredini rijeka koja se zove Eufrat, velika, duboka i brza rijeka, koja teče iz Armenije i ulijeva se u Eritrejsko more. Ovaj grad je pun trokatnih i četrokatnih kuća i ispresjecan je pravim ulicama, od kojih se jedne pružaju usporedno s rijekom, a druge izlaze na rijeku pod pravim kutom. Prema svakoj ovoj ulici nalazilo se u gradskim zidinama onoliko vrata koliko je bilo ulica. Ona su bila od bronce i izlazila su na samu rijeku. Herodota je fascinirala ljepota i veličina tog sjajnog grada, ali u njemu ga je posebno fascinirala jedna građevina koju se baš i nije moglo vidjeti na njegovim putovanjima. U njegovoj Grčkoj ta je građevina bila izuzetno rijetka. Pošto je rijeka dijelila grad po sredini na dva dijela, moralo se za vrijeme ranijih kraljeva, ako bi se iz jednog dijela grada htjelo prijeći u drugi, na lađi prelaziti. I to je po mome mišljenju bilo dosadno. Kraljica je ovo predvidjela. Zapovjedivši da se iskopa bazen za jezero, ona je pored ovog sagradila jedan veličanstveni spomenik. Dala je da se isteše vrlo dugačko kamenje. Kad je bazen bio iskopan, zapovjedila je da se u bazen pusti voda iz rijeke. Dok se jezero punilo vodom i kad se staro korito rijeke osušilo, ne samo da je ozidala pečenim opekama obale rijeke u gradu, nego je, otprilike u sredini grada, načinila jedan most od tesanog kamena, a kamen povezala sa željezom i olovom. Kad god bi svanulo, postavili bi četvrtaste grede po mostu. I po ovima bi babilonci mogli prelaziti preko mosta, a noću su sklanjali te grede, zato da ne bi mogli prelaziti jedni drugima i međusobno krasti. U Herodotovo vrijeme u petom stoljeću prije Krista kopneni putevi u Grčkoj bili su očajni. Grk, ako bi već zbog nekog razloga morao putovati, onda je radije putovao morem. U Grčkoj ovakav most bio je ravan čudu ali u Babilonu taj most nije bio nikakvo čudo. Za standarde Mezopotamije taj je grad bio mlad i ne spominje ga se do prije 23. stoljeća prije Krista. Tek nakon pada treće dinastije iz grada Ura, Babilon, koji je dotada bio provincijsko središte, postaje jezgra male kraljevine kojom vlada dinastija Amorita. Šesti i najslavniji vladar te dinastije bio je Hamurabi, koji je taj grad učinio središtem kraljevstva koje je obuhvaćalo južnu Mezopotamiju i dijelove Asirije, današnjeg sjevernog Iraka. U četvrtom stoljeću prije Krista u Mezopotamiji stvoreni su prvi gradovi, jedan od prvih bio je Uruk. Kao njegov graditelj prikazuje se i veliki heroj Gilgameš. Zid bedemom okruženog Uruka on je sagradio. Svetog Eana, hram Anua i Ištare, čisto svetište. Pogledaj njegov vanjski zid s vijencem kao od bakra. Proviri u unutrašnji zid kojemu nema premca. Prihvati se za prag koji je star. Idi i šetaj zidovima Uruka – Razgledaj donju terasu, ispitaj cigleni zid. Nije li to zid od paljene cigle? Nisu li sedmorica mudraca položili njegove temelje? Otprilike u vrijeme kada su stvoreni prvi gradovi došlo je do otkrića pisma i kalendara. Smatra se da je u to vrijeme u Mezopotamiji izumljen i kotač i da su napravljena i prva kola a to je otkriće izazvalo revoluciju. Po Louisu Mumfordu, američkom povjesničaru, transport i komunikacije bili su pored rata najvažniji čimbenik za razvoj gradskog života. Transport i komunikacije dovele su do trgovine i putovanja. Zato i ne čudi da su ceste izumljene u Mezopotamiji, gdje su nastali prvi gradovi. Ceste su za razvoj civilizacije bile važne poput izuma pisma i brojeva. U knjizi Gradu historiji Louis Mumford piše – još važniji od distribucije robe na trgu bio je u širem smislu razvijeniji sustav komunikacija koji je nastao zajedno s trgom. Prvi trajni zapisi nastali su u vezi s trgovačkim transakcijama, dok je najveći izum nakon samih numeričkih i lingvističkih znakova bilježenja pronalazak abecede bio dijelo feničkih trgovaca. S trgovinom se razvio saobraćaj među ljudima i poprimio razmjere veće nego ikada prije. Sve do prije par desetljeća smatralo se i da su prva kola izumljena u Mezopotamiji. Govori profesorica doktorica Marina Miličević-Bradač, socijeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. To su bila kola sa četiri puna kotača i vukli su ih ili volovi ili divlji magarci. E, nešto mlađa kola u Sumeru oko 2300. godine su manja i imaju male kotače promjera 40 do 80 cm. Bila su dobro prilagođena za svakodnevicu jer je bila potrebna samo jedna životinja, jedan magarac koji ih je mogao lako vući. I sumerski prikazi da pače vrlo često E, pokazuju jedna kola koja vuku po četiri magarca. To znači da se je riječ o bogatijim ljudima i o težem transportu. Prva kola s dva kotača po starim spoznajama. Pojavljuju se nešto kasnije. Ta su također bila masivna sa punim drvenim kotačima. Na Bliskom istoku Prvi konji pojavljuju se oko 2300. godine prije Krista i to kao tegleće životinje. I nekoliko stoljeća nakon toga pojavljuju se prva laganija kola koja su vokli konji ili mazge. Naravno, kola koje vuku konji nije bio prijevoz za svakoga. To je bio prijevod za kraljeve, e, visoke uglednike, jako bogate ljude, ne za obične smrtnike. Međutim, nova istraživanja pokazuju da se datumi izuma kola i kotača moraju pomaknuti dalje u povijest. Prema tim istraživanjima kola nisu izumljena u Mezopotamiji, kolijevci civilizacije, nego su izumljena znatno sjevernije u južno-ruskim i euroazijskim stepama. U Južnoj Europi prva kola s kotačima pojavljuju se između 3300. i 3100. godine prije Krista. U južnoj Poljskoj nađena je posuda na kojoj je urezan dvodimenzionalni prikaz kola s kotačima. U Karpatskoj kotlini nađeni su glineni modeli kola s kotačima i ti modeli pripadaju takozvanoj badenskoj kulturi koja je cvala u bakreno doba. I ostaci drvenih kola nađeni su u grobovima takozvane jamna kulture koja se razvila u južnoj Rusiji i Ukrajini. U tim nepreglednim stepskim prostranstvima, negdje oko 3500. godine prije Krista, izumljena su prva kola. Imali su kotače od punog drveta. Vjerojatno su ih vukli volovi. E, sama jamna kultura traje jako dugo sa svojim fazama razvojnim, ali inače datira se okvirno između 3500. i 2500. godine prije Krista. Imala je vrlo velik kulturni utjecaj upravo u istočnoj Europi. Međutim, sami kola s kotačima se datiraju, reko smo, između 3300. i 3000. godine u grobovima jamna kulture. Ona je zanimljiva i po tome što je sva glavna sjedišta imala u dubokoj stepi, daleko od tokova glavnih rijeka. I to je prva kultura koja je zašla tako duboko u stepu i koja je bila tako neovisna o plovnim putovima, o rijekama, i o bilo kojem drugom civilizacijskom središtu. Oni su postali samodovoljni. Pretpostavlja se da su im tu samodovoljnost i da pokriju tako veliki teritorij kako su pokrili omogućila kola s kotačima. Prvi put je jedna zajednica imala transportno sredstvo koje su vukle životinje, vjerojatno volovi, i koje je moglo prenositi velike terete na velike udaljenosti, a da oni nisu ovisili ni o kome osim o sebi i svojoj stoci. Francuski zoolog Le Comte de Buffon jedanput je izjavio da je konj najponosnije čovjekovo osvajanje. Grčka mitologija imala je kentaura, stvorenje koje je najbolje pokazivalo vezu između čovjeka i konja. Grčki vojskovođa i pisac Ksenofon zapisao je da bogove i heroje s pravom pokazujemo na dobro izvježbanim plemenitim konjima. U povijesti imena konja jedina su se u pravilu pamtila od svih ostalih životinja. Aleksandar Veliki imao je svog bukefala. Kaligula je navodno svog incitata imenovao za senatora. Priča se kasnije pokazala netočno. Cortesovom konju, zvanom El Morzillo, domoroci u Srednjoj Americi podigli su spomenik. Rona Barbarija, konja engleskog kralja Richarda, spominje i Shakespeare, a Kopenhagen, konj vojvoda od Wellingtona, pobjednika nad Napoleonom, pokopan je svojnim počastima. Konj je imao počasno mjesto u grobovima skitskih kraljeva i faraonovim grobnicama. Herodot u svojoj historiji ovako opisuje pokop skitskih kraljeva. Izaberu najbolje kraljeve sluge, i to domaće skite, te od ovih udave 50 i 50 najboljih konja, pa im izvade utrobu, očisteju i ispune pljevom, a onda opet zašiju. Zatim stave naopako polovinu naplataka od kotača na dva stupa, a iza njih opet drugu polovinu na dva druga stupa i mnogo drugih stvari stave tu. Kroz konje provuku, i to uzduž, kroz cijelo tijelo, debele motke, sve do vrata i podignu ih na naplatke tako da im trbusi kod prednjih nogu leže na prednjim naplacima, a trbusi kod zadnjih nogu na stražnjim, a da im oba para nogu vise na obje strane. Tada stave na konje oglavine i uzde i ove povuku ispred konja i privežu ih za stupove. A jednog po jednog od udavljenih mladića popnu na po jednog konja i to ovako – Protiraju kroz svako tijelo, pored kičme, ravan kolac sve do vrata i preostali dio kolca s donje strane stave u rupu koja se nalazi u tijelu konja. Postavivši te čudnovate jahače oko groba, oni se razilaze. Konj je bio i nezamjenjiv puno manje poznatim ljudima. Bez njega putovanje u starom vijeku bilo bi gotovo nezamislivo. Kako nam je danas poznat? E, prvi konji domesticirani su u kulturi koju nazivamo srednji stog u Južnoj Rusiji. Tu nam je pokazatelj lokalitet Derejivka koji je toliko važan da se onda čitav taj vremenski horizont naziva horizont Derejivka, kulture srednji stog. Datira se negdje između 4500. i 4000. godine prije Krista. Oni su uzgajali domesticirane konje i držali su stada konja. Konji su sahranjivani zajedno sa pokojnicima e, kao žrtvene životinje u grobove. Koliko nam je također danas poznato, ti konji su se izgleda držali samo za hranu i nema nikakvog dokaza da su služili bilo za teglenje, bilo za jahanje. Prije svojih deseta godina pojavljila se teza da je konj prvi put zauzdan i uzjahan u Derejvki, međutim to je bilo pogrešno i danas se zna da zato nema nikakvog dokaza. Skitima se barem u jednoj stvari divio Herodot. Naime, po njemu oni su bili nepokorivi. I bili su takvi zbog njihovog nomadskog načina života. Sve što su imali nosili su na kolima i konjima. Ali skiti su pronašli jednu vještinu u kojoj su, po mom mišljenju, najbolji na svijetu. Dok ih inače u pogledu drugih stvari baš mnogo i ne cijenim. Ta njihova vještina sastoji se u tome da im nitko tko upadne u njihovu zemlju ne može pobjeći, a isto tako da nitko nije u stanju da ih nađe kada oni to neće. Ne grade niti gradove niti tvrđave i na put nose i sa sobom i svoje kuće. Svi su konjanici naoružani strijelama i ne žive od zemljoradnje nego od stočarstva, a kuće im se nalaze na kolima, pa kako onda da ne budu nepobjedivi i nedostižni? Tko je po prvi puta zauzdao konja? Pouzdano se ne zna, ali smatra se da je to učinjeno u području velikih stepa u današnjem Kazahstanu, Južnoj Rusiji i Ukrajini. Na tim beskrajnim stepama na kojima su živjeli skiti, život bez zauzdanog konja bio bi i tekako težak. Kad je konj prvi put zauzdan, to ne možemo pouzdano reći. To se ustanovljava na tragovima na konjskim zubima, na braziji, na kutnjacima konja po kojima se može vidjeti je li on imao uzdu ili ne. Neki misle da se tragovi žvala vide na oko 10% konja koji su sahranjeni na lokalitetu Botaj u sjevernom Kazahstanu i datiraju se između 3000 stote i 3000. godine prije Krista. E, moramo isto tako priznati da se svi ne bi složili s tom tezom i da još uvijek ima znanstvenika koji misle da e, tragovi abrazije na kutnjacima ne moraju nužno značiti žvale i zauzdavanje. Istraživanja u tom smislu traju još dalje, pa jedino možemo čekati rezultate, ali kako se za sada može činiti, izgleda da je vrlo vjerojatno da uzde e, jesu tada izmišljene i da su prve žvale bile ili kožnate ili načinjene od drveta, malo rijeđe od kosti. Metal još uvijek nije u općoj upotrebi, a isto tako ni predođba da se konj može efikasno pomoću metalnih žbala zauzdati i uzjehati. Otkriće kola izazvalo revoluciju, ali ta revolucija ne bi bila potpuna bez cesta. Pretpostavlja se da su prvi ljudski putovi nastali kada su ljudi usvojili putove kojima su se kretale životinje i proširili ih. Najraniji ostatak takvog puta pronađen je oko nekih izvora u okolici drevnog grada Jerihona i datira se u 6000. godinu prije Krista a prvi ostaci konstruirane ceste datiraju se u 4000. godinu prije Krista. U to se vrijeme stavljaju i popločana cesta otkopana gdje drugdje nego u mezopotamskom gradu Uru i cesta napravljena od stabala u močvari u okolici današnjeg engleskog glada Glastonburya. Kola su bila veliki izum i nevjerojatna pomoć tadašnjim ljudima, međutim imala su jednu manu životinja i pješak mogu prijeći preko bilo kakvog terena. Kola ne. Kolima trebaju ceste, odnosno ravni putovi i nije čudo da su izumljena u jednoj takvoj ravnoj stepi kao što je srednjoazijska stepa, naročito Kazahstan, koji je nevjerojatno ravan, ali u svim drugim krajevima treba građeni put, inače kola ne mogu proći. E, najraniji trgovci i putnici zbog toga jesu išli pješice, jer je putova bilo malo, a i ono putova što je bilo, to su uglavnom bili ugaženi putovi kojima je već netko prošao, a ne put za koji bi se netko brinuo. Neki natpisi ipak nagovještavaju da su već sumerani radili ceste između nekih svojih gradova, također i babilonci nakon njih. No ni te malobrojne ceste nisu bile popločane. Na primjer, e, Hetiti su, čini se, prvi koji su izumili popločavanje cesta kamenom, ali ni oni se nisu previše trudili po cijeloj državi, ono što je bilo popločano, to je bila naravno sveta cesta koja je povezivala njihov glavni grad Hatušu sa najvećim svetištem koje je bilo udaljeno oko 3 km od Hatuše i to je otprilike sve. prvi koji su se okoristili putovima, kolima i teglećom marvom bili su naravno trgovci. U starom kraljevstvu razdoblju koje traje od 2635. do 2155. godine prije Krista u Egiptu pojavljuju se i prvi dulji životopisi kojima se slave karijere visokih egipatskih dužnosnika. Najpoznatiji od njih je životopis Heruefa, nađen u Asuanu na zidu njegove grobnice. U životopisu opisuje se njegov uspješan životni put. On je bio faraonov službenik koji je tijekom svoje službe organizirao četiri ekspedicije u zemlju Jam ili Nubiju. Herojev je bio tako uspješan da je služio faraonima Merenreu i Pepiju II, a dogurao je do položaja upravitelja Gornjeg Egipta. U njegovom životopisu ovako se opisuje prvo putovanje u zemlju Jam. Moj me gospodar, njegovo veličanstvo Merenre, poslao zajedno s mojim ocem, svećenikom čitačem, jedinim kraljevim prijateljem Irijem u Jam, da otvorim putove u tu zemlju. Izvršio sam to u roku od sedam mjeseci. Odande sam donio razne darove i rijetko viđene stvari. Slavili su me i unaprijedili zbog mog uspjeha. Drugo njegovo putovanje u Jam ili Nubiju trajalo je osam mjeseci. S njega se on vratio također noseći darove kakvi u Egiptu još nisu bili viđeni. Onda ga je faraon Merenre poslao i na treći put u jam. Na tom je putovanju otišao najdolje i nakrcao se poklonima i blagom. putih se s 300 magaraca natovarenih mirhom, ebanovinom, uljem, hekenu, leopardovim krznima, bjelokošću, štapovima i svakakvim lijepim stvarima. Kad je vladar Irčeta, Satua i Uauata ugledao snažnu i brojnu vojsku iz jama koja je pristigla sa mnom, taj me vladar primio i dao mi bikove i koze i poveo me putovima po ovom brdovitom kraju, budno pazeći na mene i nagradio me više od onih koji su prije bili poslani u jam. Kad je sluga otplovio na sjeveru palaču, poslaše mi Hunija, jedinog kraljeva prijatelja i upravitelja hladnih soba, s brodovima punim bina, kolača, kruha i piva princ, upravitelj, čuvar pečata, kraljev jedini prijatelj, svećenik čitač, vođa izviđača, blaženi heruef. Za trgovce starog vijeka stvari su pogotovo krenule kada su pripitomili novu tegleću marvu. Umjesto magaraca s vremenom glavna Tegleća marva postaju deve. E, za razliku od ranog Egipta gdje je sva trgovina bila u rukama faraona, u Mezopotamiji je privatno poduzetništvo upravo cvalo i veliki trgovci prevozili su velike količine robe. I oni su izumili prve karavane. E, te prve karavane za koje znamo, koje su povezivale, uzmemo mezopotamske gradove sa njihovim ispostavama u Anatoliji, današnjoj Turskoj e, su nosili uglavnom magarci, ponekad mule ili magarci. Deva se pojavljuje relativno kasno. Deve su domesticirane negdje u Južnoj Arabiji, ne zna se točno kad, između 3000. i 2000. godine, ali se pretpostavlja više zbog mlijeka i mesa nego zbog teglinja. Na Bliskom istoku deva kao tegleća marva se pojavljuje sa aramejcima negdje oko 1100. do 1000. godine i od tog vremena deve preuzimaju glavnu ulogu u karavanskom transportu. Deve znamo kakve su jake, velike, pouzdane, malo im treba, ali ono malo što im treba, treba im obavezno najmanje svaka tri dana. Deva može sa sedlom ponijeti do 250 kila. U Mezopotamiji cvalo je privatno poduzetništvo. Trgovci iz tog područja širili su svoje poslove i na okolne zemlje ali niti tada trgovina nije bila siguran posao. Sačuvano je jedno pismo koje su dva trgovca, poslovna partnera, poslala trojici očito ne baš poštenih kupaca. Trgovci su bili iz grada Ašura, drevnog asirskog grada smještenog na zapadnoj obali rijeke Tigris u današnjem sjevernom Iraku. Prije 30 godina napustili ste grad Ašur. Od tada niste položili ni jedan depozit i mi nismo dobili ni šekela srebra od vas ali nikad vam nismo prigovarali. Naše pločice odlaze za karavanom, ali odgovor nije stigao. Dakle, trojica neodgovornih mušterija živjeli su u gradu u središnjoj Anatoliji. Ašur se nalazi u sjevernom Iraku. Pismo pokazuje da su karavane prvo redovito se obraćale tim putem i drugo da su prenosile poštu. I e, jedna zanimljivost iz tog vremena je u tome da pošta nije bila organizirana na državnoj razini, nego da su trgovci koji su išli po svom poslu usput nosili i poštu za one druge koji su imali prijatelje ili važne obavijesti. Naravno, carski glasnici su bili nešto e, drugo. nisu samo trgovci putovali u starom vijeku. Negdje oko 1130. godine prije Krista egipatski svećenik Venamon napisao je izvještaj o svom putovanju. On je bio svećenik u Amonovom hramu u gradu Tebi i njegov vrhovni svećenik zapovjedio mu je da otputuje u Libanon kako bi ondje kupio cedrovo drvo za gradnju ceremonijalnog broda za godišnju svetkovinu. Venamon je naravno poslušao vrhovnog svećenika, oboružan njegovim pismom, nekom vrstom jamstva i putovnice, krenuo je prvo u deltu Nila i zatražio pomoć od lokalnog upravitelja. On ga je lijepo dočekao i osigurao mu mjesto na brodu koje je isplovljavao za Siriju. Prva luka u kojoj je Venamonov brod uplovio zvala se Dor. Iako su tu luku utemeljili gusari, Venemon je od lokalnog vladara dobio kruha, vina i govedine. I to je bio zadnji put da mu se sreća nasmiješila na tom putovanju. Čovjek s mog broda je pobjegao, nakon što je ukrcao jednu zlatnu posudu, 5 debena, četiri srebrne posude, 20 debena, vreću srebra, 11 debena, Ukupno je ukrao 5 debena zlata i 31 deben srebra. Ujutro sam ustao i otišao sam u palaču u kojoj je bio knez i rekao mu Bio sam opljačkan u tvojoj luci i budući da si ti knez u ovoj zemlji, moraš početi istragu o tome tko je ukrao moje srebro. Venamon je ostao bez srebra koje mu je služilo za plaćanje putnih troškova. Ostao je i bez zlata i srebra za kupnju cedrovine. Sve te dragocjenosti ukrao je čovjek s njegovog broda. Lokalni vladar nije udovoljio očajnom putniku. Ne zanima me koliko si ti važna ličnost. Odbijam prihvatiti žalbu koju si upravo iznio. Da je to bio lopov koji pripada mojoj zemlji i da je otišao na tvoj brod i ukrao tvoje srebro, platio bih ti iz moje riznice dok ne nađu tog lopova tko god on bio. A sad o lopovu koji te opljačkao, on pripada tebi. On pripada tvom brodu. Provedi ovdje nekoliko dana u posjetu, tako da mogu potražiti lopova. Venamon je čekao devet dana i naravno postao nestrpljiv. Na tom mjestu papirus u kojemu je taj egipatski putnik opisao svoje nevolje je oštećen. Nije ni čudo jer su papirus našli egipatski seljaci koji su tražili drva za ogrijev. Venamona je čekalo još nevolje na putu i kasnije ćemo ih nabrojiti. Ali ove su bile dovoljne da one raspolože i obeshrabre putnika starog vijeka ali putnici se nisu mogli obeshrabriti. Zajedno sa trgovcima ponekad čujemo i za prve putnike koji idu ne zbog posla, nego zato da nešto vide. To su prvi turisti koji su nam poznati iz stare povijesti i to su uglavnom Egipća. Egipćani su putovali zbog turizma. U Mezopotamiji turista je mnogo manje, Mezopotamci su toliko opsjednuti svojim poslovima da putuju samo zbog posla i privatnog biznisa, ne zbog ljepote i razgledavanja znamenitosti, ali Egipćani su izumili razgledavanje znamenitosti. Budući da je Egipat imao tako puno dobrog kamena za gradnju, tako je vrlo rano počeo graditi senzacionalne monumentalne građevine koje su nadmašivale sve što je u starom svijetu viđeno. E, takve građevine počinju već početkom trećeg tisućljeća prije Krista – i nije ni čudo da su kasnije Egipćani, na primjer oni iz 18. dinastije koja nam je poznata kao najuspješnija i najbogatija, e, već živjeli u zemlji koja je više od tisuću godina bila puna sjajnih spomenika. Egipat je bio s pravom zemlja koja je privlačila najveći broj turista starog vijeka. I Grci, koji inače nisu baš bili veliki putnici, osim ako nisu trgovali ili kolonizirali obale sredozemlja, znali su doći u Egipat. Solon je bio u posjetu Egiptu samo kako bi razgledao veličanstvene građevine. S istim je ciljem u Egipat došao i otac povijesti Herodot. A u Egiptu ti su putnici imali što i vidjeti već početkom starog kraljevstva koje je trajao od 2635. do 2155. godine prije Krista, egipatski vladari počinju podizati građevine od kojih će putnicima zastati dah. Razdoblje starog kraljevstva započinje s faraonom Djoserom, koji prvi u egipatskoj povijesti gradi zdanje izgrađeno isključivo od kamena. Na zidovima tih građevina naći će se natpisi poput ovoga. Nebo je pomračeno Potamnjele su zvijezde, tresu se nebeska prostranstva, dršću akerove kosti, planeti su zastali, sve je stalo ugledavši kralja. Uzdiže se baš kao bog koji živi u svojim očevima, a štite ga njegove majke. Kralj je gospodar mudrosti, njegova majka ne zna mu ime. Uzvišen je na nebu, njegova je moć na horizontu. Riječ je naravno o tekstovima koji su se nalazili na unutarnjim zidovima piramida. Prvu je sagradio već spomenuti Djoser, a najveću je sagradio faraon Keops. Do vrhunca Egipta, koji je nastupio za vrijeme vladanja faraona 18. dinastije, Egipat je bio pun građevina koje su zadivljavale putnika starog svijeta. Putnici su vjerojatno dolazili iz svih dijelova društva, ali imamo podatke samo onima koji su bili pismeni, koji su svoja putovanja ili opisali u nekom tekstu ili koji su se potpisali na spomenicima koje su došla vidjeti. Na zidu kapele povezane s Djoserovom piramidom godine 1244. prije Krista neki su putnici ostavili grafit. Hadnak Te, pisar Riznice, došao je na ekskurziju i zabavljao se zapadno od Memfisa zajedno sa svojim bratom Panaktijem, vezirovim pisarom. Pisari su najčešći gosti na takvim sjajnim mjestima i oni su razvili jednu formulu kojom su se legitimirali da su bili na tom mjestu i uglavnom glasi pisar XY vještih prstiju došao je vidjeti hram blaženog kralja XY. Jedan natpis iz Džoserove piramide kaže da je cijela škola u 13. stoljeću došla u posjet. To je očito škola organizirala edukativnu ekskurziju za svoje đake u Đoserovu piramidu. Ne treba nas čuditi da su nam velikom većinom turistički zapisi, upravo zapisi pisara, budući da su pisari bili među rijetkima koji su znali pisati pa se mogli i potpisati. Zajedno s razvojem turizma u starom vijeku počeli su se tražiti i suveniri s putovanja. Oko 1800. godine prije Krista izvjesni Uzalum primio je pismo od Adad Abuma. Što je Uzalumu bio Adad Abum nije sigurno. Mogao mu je biti mlađi prijatelj ili sin. Jadad Abum tražio od svog oca ili prijatelja da mu pošalje nekakav suvenir s putovanja. Adad Abum bio je u gradu Ešnuni, sjeverno od Bagdada, dok se Uzalum nalazio u nekom od podloženih gradova. Nikad ti prije nisam pisao o nečemu dragocjenom što želim. Ali ako mi želiš biti otac, nabavi mi finu nisku punu perli koja se nosi oko glave. Zapečati je svojim pečatom i daj nosiocu ove tablice, tako da je on može donijeti. Ako nemaš nikakvu pri ruci, iskopaj neku iz tla na mjestima gdje se nalaze takvi predmeti i pošalji mi je. Silno je želim, nemoj mi uskratiti. Naravno, odredi cijenu, napiši je i pošalji mi je na tablici. Mladić koji ti dolazi ne smije vidjeti nisku s perlama. Zapečati je u paket i daj mu je. On ne smije vidjeti nisku koja se nosi oko glave i koju mi šalješ. Mora biti puna perli i mora biti lijepa. Ako je vidim i ako mi se ne svidi, poslaću ti je natrag. Također, pošalji ogrtač o kojemu sam ti govorio. Doduše, ti se suveniri u pravilu nisu prodavali usput ili u nekim prodavaonicama. Često se do njih dolazilo krađom ili pljačkom. Zanimljivo je da se u ovom pismu spominje e, upravo to ako nemaš nikakvu ogrlicu pri ruci, a ti iskopaj neku iz tla na mjestima gdje se nalaze takvi predmeti. To znači da su već oko 1800. godine bili jako svjesni toga da je prije njih netko tu boravio mjesta gdje je bilo jako puno zakopanih predmeta, to su u principu groblja i da su pljačkaši grobova radili sve u 16 i to, ako je sudit prema ovom pismu, vjerojatno zato da tu robu prodaju turistima kao suvenire za skupe pare. Za putnika je bilo najbolje da ga netko dočeka i ugosti u svojoj kući. Što je putnik bio ugledniji, to se mogao nadati i boljem privatnom smještaju. U životopisu princa Sinuha, jednom od klasika književnosti egipatskog srednje kraljevstva, ovako se opisuje Sinuheov doček nakon puta. Sinuha je bio službenik koji je nadzirao faraonov harem. Dok je bio na putovanju po Libiji, saznao je da su faraona ubili i pobjegao je. Ne zna se zašto je to učinio, možda se bojao za svoju glavu, a možda je bio i umješan u obojstvo. Sinuhe je preko Delte Nila došao u Palestinu i nakon što je po njoj lutao, prešao je današnji Libanon. Pođohu u primaću dvoranu. Kraljevne mi pružiše svoje ruke. Pođo smo kroz velika dvostruka vrata i dovedoše me u prinčevu kuću. A ona bijaše puna skupocijenosti. Bila je tu i osvježavajuća kupka, i ogledala, i silna riznica blaga odjeća od kraljevskih tkanina, mirta, izbor kraljevskih mirisa, a njegovi dragi dvorjani bijahu u svakoj sobi. Svatko je vršio svoju dužnost. Presvukao sam se, počešljaše mi kosu. Skinuh sa sebe prljavštinu pustinje i svoju odjeću pustinskog putnika. Obukao sam fine tkanine i namazao se uljem. Spavao sam u krevetu. Pjesak je ostao za mnom, onima koji sada provode vrijeme u njemu, a ulje iz drveta onima koji se njime mažu. Dali su mi kuću s vrtom koja je pripadala nekom dvorjaninu. U Libanonu Sinuha je jedan vladar Južne Sirije pozvao da se naseli u njegovoj zemlji. Sinuha je to je učinio. Vladar ga je usvojio i dao mu svoju najstariju kćer za ženu. Sinuha je dobro živio u novoj domovini, a onda ga je faraon Sezostris prvi, pozvao da se vrati u Egipat. Sinuhe je prihvatio poziv, vratio se u Egipat, ponovo se oženio i od faraona dobio bogate darove. Na svojim je putovanjima Sinuhe imao sreće. Za one manje ugledne i bogate ostalo je da se nekako drugačije snađu za smještaj tijekom putovanja. Oni su ovisili ili o privatnim poduzetnicima koji su odlučili zaraditi novac ugošćavajući putnike ili o vladarima koji su odlučili podignuti mrežu odmorišta i prvih hotela. Na moru je relativno lako. Brod je velik, nosi velike terete i možete na brod ukrcati sve što vam treba. Vodu, vino, hranu, potrepštine, čak i sjeno za životinje, tegleće koje ćete iskrcati u luci. Kad kupuje, eh, kad se ide eh, kopnom, to nije moguće baš sve voziti sa sobom. Prema tome ceste podrazumijevaju postaje usput. Na kraju krajeva, za razliku od broda koji plovi pod jedrima, koji se ne mora odmarati, tegleće životinje se moraju odmoriti, putnici moraju noću negdje prespavati i to je također jedan od problema putovanja u najstarije vrijeme. U Mezopotamiji neki su gradovi imali organizirane postaje uz puteve. Te postaje podigla je i održavala država. Šulgi, kralj Ura, koji se nazivao i kraljem svih četiriju strana svijeta, u svojoj himni kaže ovo o mreži postaja i puteva. Proširio sam staze i izravnao putove u zemlji. Učinio sam putovanja sigurnima. Sagradio sam velike kuće. Posadio sam vrtove pored njih, ustanovio sam odmorišta. Ondje sam naselio prijatelje, tako da se onaj koji dođe od ozgo može osvježiti u njihovoj hladovini. Putnik koji putuje noću može ondje naći pribježište kao u dobro građenom gradu. Ta su odmorišta trebala služiti svim putnicima, ma tko oni bili. I prema himni dobro su izgledala, ako je vjerovati riječima onoga tko ih je dao sagraditi i najranije konačište koje znamo, uzmimo do danas naravno, to ne znači da se neko neće naći, je na otoku Kreti podignuto oko 1500. godine prije Krista. To je mala, elegantna zgrada, sagrađena je pored magistrale na Kreti, blizu palače u Knosu. Imala je kuhinju, imala je skladište za hranu. Na prvom katu je imala jednu veliku, lijepo ukrašenu sobu za koju se pretpostavlja da je blagovaonica, jednu prostoriju s bazenom za pranje nogu i malo dalje jednu sobu s kadama za kupanje. U Mezopotamiji svratište i gostionice su mnogo stariji, datiraju već iz prve polovice trećeg tisućljeća prije Krista. Znamo ih po tablicama, znamo ih po tekstovima, po nekim prikazima na pečatima, iako nemamo baš konkretno pronađene ni jedne građevine. po svemu sačuvanom čini se da je zapravo davanje prenoćišta putnicima bila ovako sporedna djelatnost tih institucija. Glavna djelatnost im je bilo služenje pića i žena. E, gostionice su funkcionirale manje više kao bordeli i obrnuto. Enciklopedija Britanika definira svratište kao zgradu koja omogućava da putnici prenoće i ponekad i dobiju obrok i zabavu ali i najranijim putnicima, bez obzira na razlog zbog kojeg su krenuli na putovanje, ponekad je više trebao obrok, piće i zabava od prenoćišta. I tako je nastala još jedna institucija bez koje bi putovanje bilo vrlo teško. To je gostionica. Uz piće, jelo i zabavu, putnik je na tim mjestima mogao pronaći suputnika, dobiti informacije ili se potući i izgubiti savi metak. Gostionice je zanimljivo, su držale većinom žene. Uglavnom su bile gazdarice, manje su bili gazde. Piće koje se u Mezopotamiji točilo bilo je ili vino od datula ili ječmeno pivo. A postojali su i strogi zakoni koji su zabranjivali da ih se razvodnjava. U Hamurabijevom zakoniku kazna za razvodnjavanje piva je smrt utapanjem. Već sama ta činjenica da je zakon postojao znači da je bilo i onih koji su imali tendenciju da zarade na razvodnjenom pivu. Isto tako što se društvenog ugleda tiče, nije bilo poželjno da ugledni ljudi zalaze na takva mjesta. E, žene pogotovo jer se pretpostavljalo da onam odlaze zbog bluda, a ne zbog nekih drugih razloga. Isto tako postoji zakon koji od gostioničara ili gostioničarke pod prijetnjom smrtne kazne zahtjeva da prijavi svakog traženog zlikovca – a to nam pak pokazuje kakva je klijentela uglavnom boravila na takvim mjestima. I isto nam tako pokazuje da se već i najraniji zapisi iz organiziranih država e, moraju baviti kriminalcima i koje kakvim traženim individuama koje prave nered. Vratimo se sad na onog čuvenog egipatskog putnika Venamona. Njega je vrhovni svećenik poslao u Libanon kako bi kupio cedrovo drvo za gradnju ceremonijalnog broda. Na putu je bio opljačkan, opljačkao ga je putnik s njegovog broda. Venamon je tražio da mu vladar zemlje u kojoj je bio opljačkan nadoknadi gubitak, ali vladar je to odbio. Ponudio mu je da ostane u njegovoj zemlji dok ne nađu lopova. Ali nakon devet dana čekanja da ruka pravde pronađe lopova, Venamon je postao nestrpljiv. Napustio je taj grad i negdje između libanonskih gradova Tira i Biblosa odlučio se na očajnički pothvat. Sam je odlučio opljačkati neke putnike. Napao je putnike iz naroda Tjekera i oteo im 30 debena srebra. Grižnju savjesti Venamon nije imao. Njegov je novac ukraden u luci koju su podigli tjekeri i on je od njih uzeo novac dok se ne snađe. I tu se dobro pokazuje jedan veliki problem kojeg su imali putnici u starom vijeku putnik je mogao preživjeti i loš put i loše vrijeme, i loš smještaj i bolesti tegleće marve, ali morao je još preživjeti i razbojnike koji su vrebali na putnike. Govori profesorica doktorica Marina Miličević-Bradač, socijeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. E, putovanja su bila teška, sve nevolje su vas mogle zadesiti, od lošeg vremena preko lošeg puta do nedostatka puta, do nestanka puta, ako naiđe kiša, bujica, vododerina, ode i put i staza i sve, pa do životinja koje su podložne koje kakvim bolestima ili ozljedama i na kraju kao kruna svega tu su još drumski razbojnici. S putovima, kolima i putovanjima pojavljuju se automatski i drumski razbojnici kao redovita pojava i oni su bili takva napast da je Hamurabijev zakonik propisivao da trgovac ne mora vratiti zajam ako je bio orobljen na putu. Naravno, Hamurabi je borbu s razbojnicima prebacio na lokalne vlasti, sa vrhovne državne vlasti, naime propisao je lokalnim vlastima da oni moraju obeštetiti trgovca koji je orobljen na njihovom području. E, situacija nije bila ništa bolja ni u Egiptu, gdje imamo zapise iz oko 2200. do 2100. godine prije Krista, da lopovi vrebaju u grmlju i čekaju putnike. Na Kreti su uz magistralu pronađene i utvrđene postaje gdje je bila smještena vojska koja je nadgledala put. Nazovimo to prometna policija ovako jako benevolentno. I to nam pokazuje da razbojništvo je jednostavno postojalo otkad postoje putovi i otkad ljudi saobraćaju sa jedne točke na drugu. Usprkos razbojnicima, lošim konačištima i gostionicama u kojima se točilo razvodnjeno vino, usprkos nepoštenim poslovnim partnerima, opasnom moru, lošem vremenu i lošim putevima, ljudi su nastavili putovati i trgovati. Kako su to radili stari Grci, poslušajte sljedećeg četvrtka.